اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malamin a tsangayar nazarin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano kada a manta za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka wato sifili sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama a yahoo.com ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato facebook a karamakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد دعوا ما سسورا رموا أولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يسوكد القرآن domin ya zama littafin ƙarshe kuma ya zama kundin shirya ga mutane da aljanu duka ubangiji ta'ala yana faɗa cikin littafinsa yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira lalle wannan littafi inna hadha alqur'an lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa ga hanyar da take mafi daidaito mafi daidaito wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihat kuma yana albishir ga mu'minai waɗanda suke ayyuka na kwarai cewa suna da wani gagarumin lada babu shakka alkur'ani karanta shi wato ba karaman ni'ima bace ga ga mutum saboda zamantowarsa littafi na shirya ba kowa ne zai karanta alkur'ani alkur'ani ya amfane shi ba dole sai ya bi matakan da za su sa alkur'ani ya amfane shi idan kana so alkur'ani ya amfane ka yayin karanta shi to ka tattara zuciyarka guri guda lokacin da suke karantawa ko lokacin da ake karanta maka kana sauraro ka nutsu ka ba da hankalinka gaba daya ka halarto da zuciyarka halartowa irin ta wanda yake sauraron maganar Allah domin alkur'ani magana ce daga Allah bisa harshen manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid lalle cikin abin da ya gabata a cikin wannan sura suratul qaf Allah ce la zikra akwai wa'azi akwai abin tuna tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya aw alqa sam'a huwa shahid ko ya bada ya wato ya bada jinsa gaba daya wa huwa shahid kuma yana halarce da zuciyarsa Wani aya tana nuna cewa tasiri alkur'ani ba zai tasiri ba ga wato shi wanda yake saurarensa sai an samu wato rukunai kamar haka na farko an samu abin da zai haifar da tasirin shi ne karatu alkur'ani sannan an samu wanda zai yi wa tasirin shi ne mutumin da yake mumini sannan kuma an samu sharaɗin da za sa a samu tasirin wato ne ya kasance ya halarto da zuciyarsa ya halarto da zuciyarsa wato yana da rayayyar zuciya sannan kuma ya kasance babu wani abin da zai hana shi amfana da wannan alkur'ani a lokacin da yake sauraronsa wato shi ne gafala ta zuciya zamu ga wannan ayar da Allah ta'ala ya faɗa inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasab aw huwa shahid ta kunshi waɗannan rukunne gaba daya fadar Allah ta'ala da yace inna fi zalika la zikra inna fi zalika fi zalika zalika din nan ishara ce zuwa ga abinda ita wannan sura ta kaf ta kunsa har zuwa kan wannan ayar wato wannan shine abinda zai yi tasirin abinda wannan sura ta kunsa na wa'azi da fadakarwa sannan Allah ta'ala ce liman kana lahu kalbun ga wanda yake da zuciya anan shine wanda zai wato alkur'anin zai yi wa tasiri abinda ake nufi da zuciya nan ana nufin rayayyar zuciya wacce take fahimtar maganar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin sai ce liyunzira man kana hayyan wato shi ba wani bane face alqur'an ba ce wato faɗakarwa ce kuma alkur'ani ne mai bayyanawa liyon zira man kana hayyan domin ya gargaɗi wanda yake da rai wanda yake da rai ana nufin wanda yake da rayayyar zuciya sannan da Allah ya ce au alqasama ko ya ba da jinsa wato ya gaba ya ainihin tattara hankalinsa guri guda ya zama na ya nutsu wajen sauraron abin da ake karanta masa wanda wannan shine sharadi da zai sa maganar da yake sauraro ta masa tasiri shine ya fuskantar da hankalinsa da jinsa gaba ɗaya ga abin da ake karanta masa sannan kuma Allah ce wa huwa shahid alhalin yana halarci wato huwa shahid ana nufin shahidul qalb wato zuciyarsa a halarci take lokacin da ake karanta alqur'ani bai tafi yana ta tunanin wasu abubuwa ko yana ta sake-sake a cikin zuciyarsa ba yayin da mutum ya saurari karatun alkur'ani zuciyarsa tana halarci tunaninsa ya tattala shi guri guda bai nuna gafala ba bai nuna rafkanuwa ba to abu shakka wannan shi alkur'anin zai wa tasiri wannan yana nuna cewa idan mutum yana saurari alkur'ani amma yana cike da wasu wasi da sake-sake a ransa ko tunaninsa yana ya tafi wani kan wani abu daban to wannan qur'anin ba zai masa tasiri ba to idan aka samu karatun alkur'ani aka samu zuciya rayayya wanda ita ce za ta saurari karatun qur'anin aka samu kuma sharadi shine sauraro cikin nutsuwa sannan kuma ba a samu zuciya ta shagala ba to babu shakka anan ne za a amfana da abin da ake karanta wa mutum na alkur'ani to wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid ga wanda yake da wato yake da rayayyar zuciya ko ya ba da hankalinsa da tunaninsa da sauraronsa sannan kuma yana halarci a cikin mutane akwai wanda zuciyarsa a raye take wato fidirarsa lafiya kalau take babu abin da ya taba fidirarsa to idan ya yi tunani da zuciyarsa ya tsaya ya yi tunani da kwakwalwar da Allah ta'ala ya bashi to zuciyarsa da tunaninsa da kwakwalwarsa za su nuna masa cewa alkur'ani gaskiya ne sannan zuciyarsa za su tabbatar masa da abin da alkur'ani ya faɗa na wato labarurruka na annabawa ko labarurruka da suka shafi sashen alkiyama cewa wannan duk gaskiya ne don haka ƙur'ani da ya zo ya samu zuciyarsa daman cike take da haske na fitira shi kuma alkur'ani haske ne sai ya zama na haske akan haske wato sai zama nurun ala nur wato hasken alkur'ani ya zo ya samu hasken fitira da ke zuciyarsa to cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya fahimci abinda Allah ta'ala ya faɗa ɗin nan ya gane shi ya kuma fahimce shi fahimta ta sosai shine abinda Allah ta'ala yake cewa yaran ladina utul ilma zai unzila ilayka min rabbika huwa alhaq kuma waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi suna ganin abinda Allah ta'ala ya saukar maka wato abinda ubangijin ka ya saukar maka shine gaskiya wannan shine abin da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa gare shi cikin suratul nur ayar da ta yi magana akan Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسس نار سألا نور ala nur ya dillahu li sha. man yasha nurun ala nur shine haske bisa haske wato hasken wahayi ga kuma hasken fitira wato lafiyayyar zuciya wacce bata samu matsala ba to duk sanda bawa ya kasance zuciyarsa lafiya kalau take kuma ya halarto ta yayin karatun alkur'ani to cikin dan kankanin lokaci zai fahimci karatun alkur'ani din idan ma kuma zuciyarsa ta kasance ba a cikin istidadin ta take ba amma mutum ya tsaya ya yi cincincini cikin abin da ya saurara ya ba da hankalinsa yayin da yake sauraro to wani lokaci sai kaga ya samu iya bambanci tsakanin karya da gaskiya sai kaga hasken ya shiga zuciyarsa kuma daga nan zuciyarsa sai ta samu hasken da da ta rasa shi yasa Allah ta'ala ce au alqasama wa huwa shahid saboda akwai wanda yake markabar martabar markabar imani ce akwai kuma wanda martabarsa martabar ihsani ce kamar wanda zuciyarsa dama can cike take da haske sannan wani hasken ya zo ya faru akan ya zo ya karu to wannan kaga martaba ce ta ihsani ko kuma wanda zuciyarsa bata cika da haske ba amma kuma ya tsaya yayi tunani da kwakwalwa da Allah ta'ala ya bashi da hankali da Allah ta'ala ya masa ya gane cewa abinda ake gaya masa gaskiya ne kaga ya samu martaba ta imani to wannan shine da ubangiji ta'ala ya nuna a cikin wannan aya cewa duk wani wanda zai tsaya ya saurari karatu alkur'ani cikin nutsuwa ya miƙa tunaninsa da hankalinsa gaba ɗaya yayin da yake saurari alkur'ani ya tattaro hankalinsa guri guda cikin nutsuwa to babu shakka wannan zai fahimci abin da alkur'ani yake faɗa zai kuma gane zai kuma samu wa'azi da abinda alkur'ani yake karantar da shi kuma zai amfana da wannan sabanin wanda yake sauraron karatun alkur'ani din cikin shagala da rabkanwa da rashin mai da hankali da wannan ko an shekara karanta masa alkur'ani ba lalle alkur'ani masu tasiri ba ba lalle ya amfana da karatunsa ba shi yasa ake so duk mutanen da za su karanta alkur'ani su karanta shi wato cikin nutsuwa da tunani da tadabburi fala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera wala ta tadabbaruna qur'an am ala qulubin akfaluha ne ce ba za su tsaya su yi tadabburi ba wato su yi cincincini cikin alqur'ani da a ce daga wani yake ba Allah ba to da an ga sabani wato sassaɓawa da yawa a cikin sa wani guri yace ba za su yi tadabburin alqur'ani ba ko kuma a zukatansu a rufe suke ba a buɗe suke ba don haka alkur'ani bai samu gurin shiga ba da haka alkur'ani ana buƙatar mutum ya karanta shi tare da tadabburi da tuntuntuni da fahimtar abin da yake karantawa wannan zai sa alkur'ani ya amfane shi duniya da lahira Allah ta'ala ya samu dace amin summa amin tambaya ta farko malam tana cewa menene hukuncin nafila a yayin hudubar sallar juma'a a lokacin da ake in ya lokacin da ake huduba ya halatta mutum ya shigo ya shigo masallaci bai yi nafila bai yi nafila wato yin hudu ba ba ta hana mutum ya yi sahiyatul masjid da ya zo masallaci dima yana hudu ba ya tashi ya yi sallan nafila amma abinda ake bukata ya takaita kai ya zata da tsawo domin ana bukatar ya saurari abinda dima yake faɗa na hudu ba wanda ya tabbata cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci idza dakhala ahadukum al-masjid wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wa yatazawwaj fihima idan ɗayan ku ya shigo masallaci ranar juma'a liman yana ba to ya salla raka'a biyu ya takaita kuma waɗannan raka'o'in guda biyu haka irin wannan hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu akwai hadisin Sulaik al-Ghaffani lokacin da ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba sai ya samu guri ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi yace kai sallaci raka'a biyu yace a'a annabi yace tashi ka sallaci raka'a biyu wannan ya nuna kenan ko da liman yana hudu ba ba daidai bane mutum ya zo ya samu guri ya zauna shi yasa hadisin Jabir ya bai da shi kaida ce can wani abu ne ya faru ga wani daga cikin sahabbai hadisin Jabir kuma kaida ce idan ɗayan ku ya zo ranar Juma'a liman yana hudu ba haka ya shafi kowa da kowa da zai shigo masallaci limai na hudu ba bai ce fa yusalli da sallaci raka'a biyu zauwa su yi ma amma ya takaita su wato kada ya ja su da tsawo domin ya samu sauraron karatun ya samu sauraron hudubar liman wannan shine hukuncin abin da yake akwai cewar wasu daga cikin malamai kamar wasu malamai a mazhabar malikiyar da suke cewa makaruhi ne babu shakka wannan ya ci karo da wannan nasi sahihi tabbatacce da yake cikin wato sahihai ne na haka wannan magana ba za a aiki da ita ba na'am sai tambayar da take cewa malam idan janaba ta samu mutum da daddare lokacin azumi shin zai iya jinkirta wanka zuwa asuba babu laifi yana da cikin abin da ya halatta annabi sallallahu alaihi ya kasance yana wayar gari da janaba a azumi wato asuba ta kan riske shi a kira sallah asuba janaba a cikinsa kuma ya tashi ya wanka wannan babu komai sai tambaya ta gaba da take cewa shin malam wai akwai wani hadisi da ya ce mutum ya sanya matarsa a cikin makiyansa na farko ya za a ce ka sanya matarka a cikin makiyanka bayan Allah ta'ala shi ya ce ya halatta ya halicci ya halittar mana matanmu don wato ya sanya soyayya da rahama amin ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha na kuma wadda mawaddatan wa rahma wani shi ya faɗi wannan shi yana daga cikin ayoyinsa ya halittar mana mata daga jinsinmu sannan kuma ya sanya soyayya da rahama tsakaninmu da kuma ce hadisi ya ce kamar da ita makiyarka da za a yi a ce da soyayya kuma da kiyayya lokaci guda ba zai yiwu ba wannan ba ba ne bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zawwajul wadud al walud fa inni mukasirun bikum al umma yawm al qiyamah ku auri matar da take al wato wacce kuke so take san wato wacce kuke so take san ka wato annabi ya ce ka auri wacce kake so kuma take san ka shine al wadud matar da take san mijinta to kuma a ce ka rike ta makiya eh, ta makiyarka ta farko wannan annabi bai faɗi wannan ba abinda alkur'ani ya faɗa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sai daga cikin ƴaƴanku da wasu daga cikin matanku akwai makiya gare ku ku yi wato ku guje su a nan ba ana nufin duk matar duk wata mata ba ko duk wani da maki ne ga ubansa ko duk wata mata makiya ce ga ga ga mijinta a'a shi aka yi min azwajikum daga cikin matanku wato matar da za ta hana mijinta biyayya ga Allah da za ta shagaltar da mijinta da za ta sa mijinta cikin sabon Allah wani haku shakka ta zama makiya gare shi ta zama wato abokiyar adawarsa matar da za ta jefa mijinta cikin sabon Allah ta zama abokiyar adawarsa a cikin abin jami'u tirmidhi hadisi ya tabbata da an tambaye ibnu abbas game da wannan aya yake cewa wasu ne daga cikin musulmi wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka suka zo za su yi hijira sai matansu suka ce ba za su tafi ku ba ku tafi ku mu ba suka zo Ah, za su yi hijira yayansu suka ce ba za ku tafi ku ba mu ba wato matansu da ƴaƴansu suka hana su su yi hijira sai daga baya da suka yi hijira suka zo suka samu cincini ga musulmi nan har sun yi ilimi sun karanci abubuwa na addini da yawan da su ba su sani ba su shi suka suka ma yunkuri suka yi yunkurin su daddaki matan nasu cewa sun cuce su da suka hana su su yi hijira tun wuri da yanzu su ma sun yi ilimi kamar yadda yan uwansu suka yi ilimi waɗanda suka riga su yin hijira to shine Allah ta'ala a lokacin ya saukar da ƙarshen aya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim idan kuka yi afuwa kuka kawar da kai kuka gafarta musu to Allah ta'ala mai gafara ne mai jinkai wato ku yafe musu to kaga anan ana nufin kenan mata ko 'ya'ya waɗanda za su hana mazajensu ko iyayensu su yi abin da Allah ta'ala yake so haka matar da za ta hana mijinta bin Allah zai rika saba Allah saboda ita to wannan ta zama makiyasa amma haka kawai matar da take sareha mai kula da da addininta mai kokarin taimaka mijinta ya za a ce a ce makiyarsa ce ko ya rike ta makiya ta farko wannan ba ba gaskiya bane na'am na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne ya tashi da safe bayan ya yi sallar asuba sai ya ga mani a wandansa shin ya zai yi sai wanka sake sallah da kenan yi mafarki bai sani ya yi ba yanzu ne kuma yake tabbatarwa saboda ya za alama sai sake sai wanka ya sake sallah Na shi kuma nan ya ce malam na saki matata har sau uku amma iyayena sun ce ba ta sako ba sun dawo da ita sun tilasta mun zama da ita shin malam dan Allah menene mafita mafita shine ku kurabu dan yanzu wannan zama da kuke yi zama ne na na zina ba zama ne na shari'a ba iyayenka ba za su halatta maka abinda Allah ya haramta ba ubangiji ta ya ce idan mutum ya saki matarsa wa in tallaka ta tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ne mata saki na uku bata halatta gare shi ba har sai ta ayi wani auren ta yi wani auren ta fito sai shiga cikin manema ya nema in ba shi shikenan sai aura su koma su gaba da zama wannan shine abin da Allah fala ta hillu lahu Allah ce ba za ta halatta gare shi ba ta za iya yanka kuma su halatta maka ce ba ta sako ba ai shari'a ba ta su ba ta Allah ce haka kai anan bai halatta kai musu biyayya ba in kai musu biyayya anan kai ma ka saba wa Allah ba ka da hujjar cewa iyayenka ne domin ba a ce kai musu biyayya ba a cikin abin da ke saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi wani mahaluki biyayya a saba wa mahalicci annabi ce inna ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi abin da shari'a ta sani abin da shari'a ta zo da shi abin da shari'a ta zo da shi shine mutumin da yawa matarsa saki daya biyu uku to ta haramta gare shi har sai ta sake yin wani aure ta fito aure sahihi ta fito sannan sannan ne za ta halatta gare shi saboda haka in har ka ci gaba da zama da ita haka to ka sani kuna cikin sabon Allah kai da ita iyayenka su ma suna cikin sabon Allah saboda sun sa ka kai abin da ke sabon Allah ne sun umarce ka da sabon Allah na haka sai ai sai kai kokari kaga cewa kowa ya kama gabansa sannan ka tuba ita ma ta tuba game da abin da kuka yi a cikin wannan lokaci Allah ya kiyaye sai tambayar Abdulmalik kofan Nasarawa ya ce malam shin akwai wani nasi da ya baiwa mace damar yin da'a ga mijinta fiye da mahaifanta to kowanne da bugiransa kowanne da abin da aka an umarce su sai masa da'a ba za ta yi da'a ga mijinta ba wajen ta cutar da mahaifanta ko ta wulakanta su kuka tozarta su wato da mahaifi zai nemi ya yanke alakan wato matarsa da ubanta gaba daya ko ya hana ta yi masa biyayya cikin abin da ya halatta ta yi masa biyayya a kai ba shi da wannan hurumi don matsayi ne da Allah ta'ala ya ba uban haka na shi ma uba bai da hurumi da zai haramtawa ko zai hana yarsa yi wa mijinta da'a cikin abin da aka umarce su yi masa da'a kowanne yana da haƙƙinsa kuma kowanne bai isa ya hana ɗayan su haƙƙi ba don haka maganar a fifita a rika bayanin cewa wane ne ya fi wani ba shi da wata ma'ana ba shi da wata ma'ana wato a zo ce biyayya ce ga miji take wajibi ko biyayya ga iyaye akwai haƙoƙin da suke kanta namijinta iyaye ba su isa su kankare haƙƙi ɗaya daga cikin waɗannan haƙoƙin ba a matsayinsu na iyaye su hana ta yadda da shi misali ko su hana ta sauraron maganarsa ko su ce ta fito daga gidanta duk sanda take so ko duk sanda suke bukata ba tare da izininsa ba wannan haƙƙinsa ne suke so su shiga ciki wanda ba su da wannan hurumin ko shi ko ita matar tana so ta kyautata wa iyayenta suna bukatar taimako ita kuma tana da halin taimaka musu ya ce ba za ta taimaka musu ba shi ma nan ba shi da wannan haƙƙin ubangiji ta'ala ya ce su taimaka musu ta musu ihsani duk abin da yake ihsani ne za ta iya musu ba shi da haƙƙin ya hana ta don haka kowa yana da haƙƙinsa kuma kowa ba zai iya soke haƙƙin ɗan uwansa ba sau haka babu wani ma'anar a fifita wane ne ya wani sai uba ne yafi fi haƙƙi ko miji ne yafi fi haƙƙi kowanne yana da girman haƙƙinsa a yayin da yake cikin wato cikin huruminsa saboda haka wannan shine ba ya da wani amfanin fifita wannan ko akan wannan na sai tambayar sani abdulhamid ya ce malam a yi min bayani game da yadda ake yi wa jariri ba to ba akwai hadisai da suka zo guda biyu da suke magana akan kiran sallah da kuma ikama a kunnan wanda aka haifa a kunnan sabon haihuwa jaririn da aka haifa a yi masa kiran sallah kunnansa na dama a yi masa ikama kunnansa na hagu sai dai magana ta malaman hadisi cewa dukkan hadisan guda biyu ba wanda ya inganta da hadisin kiran sallar da hadisin ikama din dukkaninsu guda biyu ba su inganta ba to idan abu bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba Ka ba za a ce mustahabbi ne domin ka ce mustahabbi kamar kana cewa yuhibbuhu wa rasuluhu abun Allah yana so manzo Allah yana so to lokaci Allah yana so sai ka kawo inda ya tabbata cewa Allah yana son ayi wannan abin ko annabi yana so sai ka kawo inda tabbata cewa abin annabi ya ce yana son wannan dan ba a samu tabbataccen abu ba to ya fita daga ba da'ira ta mustahabbi saboda haka babu maganar wata hudu ba abinda aka sani shine ana yi wa jariri addu'a kai da aka yi wa haihuwa za masa addu'a Allah ya albarkace shi da duk kalmomi masu kyau da kasan za ka roƙa masa Allah da su wani ta Allah ya albarkaci rayuwarsa kana da wannan dama? babu kaidi a ciki shi yasa a uwar maryam alaihi salam mata imran ta yi wa yadda addu'a bayan ta haife ta يا رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس ذكرك الانثى وليس ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تي الدعاء يا الله ناسا متى سونا مريم kuma يا Allah انا roƙonka ka tsare ta ka شيئا zuriyarta daga shedan da yake la'ananni ya nuna هو كان aka أيوة، yi ka roƙi Allah ta'ala ya albarkace shi ya tsare shi daga sharrin shedan sanan dukkan wani wanda ya sa maka addu'a maka haihuwa kana iya masa addu'a Allah ya albarkace shi ya sanya shi mai albarka ne duk inda yake a rayuwarsa wannan kofar a buɗe take don haka babu maganar wata hudu ba amma akwai maganar addu'a da za ta yi masa anas na'ibawa yace malam menene hukuncin wanda ya kashe mutum da kuma wanda ya haukatar da mutum to ya za a ce wane ne hukuncin <laughs> wanda ya kashe mutum kusancewa wanda ya shi kisa kashe rai ba bisa haƙƙi ba wannan duk addinai sun haramta wannan dukkan wani tsari ma na ɗan adam ya haramta wannan ba wani abu ne da wani bai fahimci haramcinsa ba kowa ya san haramcin kashe kai kashe rai duk mutumin da zai kashe rai bisa ganganci da gangan ubangiji ta'ala yana cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'azaban 'azima Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kashe rai na mumini da gangan fajaza'uhu jahannam jahannama ce sakamakonsa khalidan fiha kuma yana mai zama a cikinta dindindin ko ne zama ya dade a cikinta wala anahullah kuma ubangiji ya tsine masa ya la'ance shi ya nisanta da shi daga rahama kuma ya yi hushi da shi kuma ya tanadan masa azaba wacce take mai girma haka wanda ya kashe mumini dukkan waɗannan ukubobi da Allah ta'ala ya zayyana sun tabbata a kan zafa من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما hukumomi guda hudu manya-manya ubangiji ya zana a cikin wannan aya cewa duk mutumin da ya kisan kai da gangan to ya ainihin cancanci wannan Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ke mana bayan a dan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam ya kashe dan uwansa ubangi ta'ala ya gaya mana min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a saboda haka muka wajabta muka rubuta a cikin shari'a ta bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafs wanda duk ya kashe wata rai ba da wata rai ba wato ya kashe wani ba don wancan ya yi kisa ba an yi mata kisa kisasi a haka kawai bisa zalunci ka annaba kasalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne da yawa wato girman laifinsa kamar wanda ya kashe mutane ne domin ya buɗe ƙofar kisa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani wanda zai yi kisa a cikin zurriyar annabi adam to dan annabi adam na farko da ya kashe dan uwansa yana da kamasho a cikin wannan kisa saboda shine farkon wanda ya fara buɗe wannan kofa shi ya fara yin kisa da ya ce la nak lalle zan kashe ta kala inna ma yataqabbalu takabbalu Allah min almuttaqin la in basatta yadaka il litaqtulani ma ana bi yadi ilayka liaqtulak لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين شيء زي كشيشي شيء توني إن كامي كهنن كذاك كشي مني بذن تدع إن شيء زن كشي كوا إنا سوك تفيد ليفن كد ليفينا تل ليفن دكك دشيد ليفن كسانا دذاكي ka je ka haɗu da Allah ta kone min ashabin nar ka zama cikin yan wuta wannan ko shine sakamakon azzalimai waɗanda za su yi kisa irin wannan kisa ba bisa haƙƙi ba saboda haka wanda duk zai yi kisa ya shiga cikin wannan wannan ba dan wuta ne in ba ubangiji ta'ala ya sa ya an yi masa kisasi ba ya karɓi tubansa ذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين lansa ta ƙawata masa ya kashe ɗan uwansa ya kashe shi Allah cewa ya gari cikin asararru saboda wanda zai kisan kai babu yana cikin waɗanda suka ɗauko manya-manyan laifuffuka da annabi sallallahu ya ce gobe alkiyama wanda aka kashe ba bisa gaskiya ba zai ci kwalar wanda ya kashe shi sai ya rabbi salhu lima qatalan ka tambaye shi dan me ya kashe ni me nayi masa ya kashe ni wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat saboda ka wannan wani abu ne da duk dan adam kowane irin addini yake bi ya san girman kisan kai ba abu ne da wani wani wata shari'a ta ce halal ne a yi shi ba wani wani abu ne da bilfitra dan adan ya san ba shi da kyau ne ya na biyu ko ya haukatar da shi ko? na'am haukatar da wani wanda yake mai hankali ka yi sanadiyar rasa hankalinsa duk mutumin da ya haukatar da wani bayan laifi da ya dauka kuma zai bada da diya kamila hankali hankali diyarsa diya ce cikakkiya sun da ya sanadiyar wani ya rasa hankalinsa to sai ya ba da diya kamila kuma sannan yana daga cikin waɗanda suke masu laifi sai dai in Allah ta'ala ya fi masa to daga ta kowace hanya in ya bi hanyoyi irin na tsafa-tsafa ne ya yi sanadiyar ya rasa hankalin su ga nan ya haɗa laifi biyu laifi ya yi abinda Allah ya haramta abinda Allah ya kira kafirci ne tsafi laifi na biyu kuma ainihin ya salwatarwa da mutum hankalinsu saraka ya ɗauki manya-manyan laifuka guda biyu kowanensu ba ƙanƙani ba ne haka abu ne wanda yake kowa zai iya fahimtar cewa ba shi da kyau sawa'un ya yi karatu ko bai yi karatu ba na shi ne ake cewa minal ma'alum fiddini bi darura to ko ba ka yi karatu ba waɗannan abubuwan ba sai an gaya maka cewa abu ne wanda yake mara kyau ba mugun abu ba sai an karantar da kai wannan ba dukkan wani wanda yake da hankali ya san cewa abu ne mara kyau tambaya ta gaba take cewa malam ni budurwa ce duk wanda ya zo guri na da nufin aure sai abin ya lalace to mahaifiyata a binciken da na yi har ta fara tunanin tura ni gurin bokaye sai na yarda da hakan don Allah malam idan akwai wata addu'a ina buƙatar a gaya mun domin na lazumce ta to babu shakka kin kyauta wa kanki kin yi wa kanki gata da baki yadda kin yi abin da mahaifiyarki ta so ki ba na zuwa gurin bokaye inda kin yi haka da kin halaka kuma ita ma ya kamata ki sanar da ita cewa wannan hanya ta zuwa gurin bokaye halaka ce halaka ce ta duniya da lahira halaka ce ta duniya dukkan irin bukatun da kake ganin zaka samu ta hanyar boka to ka jira ka gani yadda al'amarin zai kasance daga ƙarshe ba zai yi kyau ba na cewa la yuflihu as-sahiru haisu ata duk inda mai sihiri zai bullo to ba zai yi nasara ba ubangiji ta'ala ya faɗi wannan maji kala musa maji itin bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin shi abinda kuka zo da shi dinnan tsafi ne kuma sai Allah ya lalata shi kuma babu inda Allah zai gyara aikin masu barna sauraka duk abin da za a same ta hanyar sihiri ta hanyar bokaye ta hanyar bugun kasa ta hanyar menene matukar dai wata hanya ce da Allah ya haramta to ba zai yi kyau ba in ana ganin kamar wani dan lokaci an yi nasara to ka zara ido za ka ga yadda al'amarin zai kasance daga ƙarshe domin ubangiji ne ya faɗa ya ce sai ya lalata kuma ba yadda za a iya gyara aikin maɓannata saboda ka kyauta wa kanki da baki je ba sannan abu na biyu ki sani abinda yake zaɓin Allah ya fi zaɓin ya fi zaɓin iyayenki ba ki san abinda ubangi ta'ala ya aje miki ko ya shirya miki ba ki mai da al'amarin ki gare shi ki dangana gare shi ki roƙa a wajensa ki yi amfani da ibadar da kike yi musamman sallah wajen roƙon Allah salloli biyar ɗin nan da ke yi idan za ki yin addu'a ki roƙi Allah ta'ala ya baki miji na ƙwarai a cikin sallaki a cikin sujada musamman lokacin da ke sujada Allahumma zuqni zawjan salihan Allahumma zuqni zaujen mubarakan ki roƙi Allah da irin waɗannan kalmomi a cikin sujada ki اللهم ارزقني زوجا صالحا يذكرني إذا نسيت ويعلمني إذا جهلت وينبهني إذا غفلت ويكون سببا لنيل مرضاتك kalmomi waɗanda zaki iya amfani da su ki roƙi ubangiji ta'ala in ma ba za ki iya yin wata doguwar addu'a ba ko da kalma biyu ce ki tarta maimaitawa a cikin sujadaki اللهم ارزقني زوجا صالحا اللهم ارزقني زوجا صالحا ko da iya wannan kalmar kawai zaki kamar mai ta a cikin ki sujjada tana daga cikin guraren da Allah ta'ala ke karbar addu'ar bawansa babu wani lokaci da bawa ya fi kusa da Allah fiye da lokacin da ya aje goshinsa a ƙasa yana mai sujjada nabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa yayin da yake cikin sujada. ya ce wa amma sujud fa aksiru min du'a fa qaminun an jaga lakon a cikin sujada ku yawaita addu'a ya dace a an samu ku addu'ar ku in ki iya wannan lahumar zukuni zaujan salihan lahumar zukuni salihan yin wannan addu'a kirka yin wannan addu'a cikin sujada ko bayan an gama kin gama sallah idan ba za ki iya yi da larabcin ba ya muke tsauri bayan kin gama sallah ko a cikin sallah din za ki yi da larabcin bayan sujada akwai ƙarshen tahiya bayan kin gama tahiya nan ma kya iya yin addu'ar kafin ki sallama domin a cikin sallah bawa yana ganawa ne da ubangijinsa don haka a wannan lokacin kina magana ne da shi kamar yadda mutum yake ganawa da ɗan uwansa to haka a sallah kina ganawa ne da ubangiji al-musalli yunaji rabbahu idan maza ki yi da larabcin ba a cikin sallah bayan kin yi sallama bayan kin yi sallama sai ki daga hannu ki addu'a da yaran da kike magana da kike magana da shi ya Allah ka bani miji na gari. ka bani miji mai tsoron Allah kama miji wanda zai kula da haƙƙina kula da haƙƙin ƴaƴanmu ta addu'a da kalmomi irin waɗannan Allah kai ka san abin da yake dace da ni kai ka san bukata ta sama da ni ya ubangiji ka biya mun bukata ta kai mun zabi na kwarai ka bani wanda zai zama silar shiga aljanna ta ki fada cikin harshen Hausa ko cikin yaren da kike magana da shi bayan kin yi sallama haka na cikin dare zaki iya tashi ki raka'a biyu ki addu'a ki roki Allah musamman ma a sulusul akhir min al-layl sulusun dare na ƙarshe a lokacin da ubangiji ta'ala yake cewa bayansa waye zai roke ni in bashi waye zai tambaye ni in bashi waye zai nemi gafarata in gafarta mishi a daidai wannan lokacin ki tashi ki raka a biyu ki tsaya ki daga hannunki sama ki ta addu'a ki mararece gaban ubangijinki haka ake san bawa lokacin da yake da bukata gurin ubangijinsa ya mararece shagwagwabe ya nuna gazawarsa da kasawarsa ya nuna shi ba kowa bane bai isa ba ubangiji ne gatansa shi zai yi masa in bai yi masa ba duk duniya ba mai masa ya nuna wannan ki nuna wa Allah wannan in kika yi haka ubangiji ta'ala mai sauraron addu'a ne yi kokari ki gyara alaƙa ki da shi idan akwai wasu abubuwa da kike yi wanda kika san baya so ki daina kyautata alaƙa ki da shi wanda ya kyautata alaƙa sa da ubangiji ubangiji ba zai tosarta wannan alaƙar ba Allah ta'ala ya baki miji na kwarai ya baki miji na gari miji mai tsoron Allah wanda zai kama hannunki zuwa ga gaskiya wanda zai kula da haƙƙinki kula da haƙƙin ƴaƴanki Allah ya sa a dace amin sai tambayar da take cewa malam nazo sallar juma'a sai alwala ta ta kare kuma saurara ka'a daya a gama kafin na yi alwalar sai na yi taimama shin hakan yi. Don jam'i ko sallar juma'a za ta kubuce maka ba hujja ce ta kai taimama ba don haka idan ka samu raka'a daya kuma alwalarka ta karye shikenan sai ka fita ka je ka sake alwala in ka samu ko da zaman tahiyya ka samu abinda Allah ya zaka samu a wannan sallar kenan ka tashi kai sallah azhar wato kai raka'a hudu kamar yadda kake sallah azhar kuma tunda dai har ka zo juma'ar kuma Allah ta'ala ya ga zuciyarka bi iznillahi ba zai haramta maka ladan wanda ya halarci juma'a ba amma ba taimama za ka yi ba sai wannan kuma tambayar da ta fito daga shu'aibu abubakar ya ce malam menene ingancin hadisin karanta suratul duhan ranar juma'a hadisi ne zaifi tirmidhi ya rawaito shi wanda ya karanta suratul duhan ranar juma'a ubangiji ta'ala zai gafarta zai gina masa gida aljanna ko zai gafarta masa hadisi ne zaifi tirmizi ya rawaito shi kuma ya a fashi shi ya ruwai shi kuma shi yace zaifi ne yana cikin tirmizi a abu tafsir hadisin abu huraira man a suratan hamim al dukhan yawon al-jum'a fira lahu a wani hadisi wanda shi kuma mawdu'i ne na ƙarya ne ma cewa mala'iku dubu saba'in za su yi masa za su rika nema masa gafara shi wannan na ƙarya ne ma gaba ɗaya shi kuma wannan na biyu da kike tambaya shi kuma hadisi ne fi wanda shi tirmidhi shi karan kansa ya rawaito shi kuma shi ya ce hadisi ne wanda bai inganta ba wannan tambayar kuma ta ce malam idan mutum ya riske liman a sallah wadda kuma ba a raka'ar farko ba shin zai iya yin du'a'ul istifta a raka'ar da ka ita ce ta farko a gurin ka aikai sau haka abin da yi a raka'a farko za ka yi ko da raka'a karshe ka same shi Za ka yi du'a'ul istifta kai shi ta ce raka'a ka ta farko shi yasa gini ka yi akan abin da ka samu ba ramuwa ba wani ita ce magana wadda ke sahihiya na'am na'am wannan kuma ya ce malam an ce ana amsar addu'ar mutum a yayin da liman ke hudu ba kuma an ce an hana magana a lokacin shi ya abin yake Ko ba ce ka yi addu'a yayin da liman ke hudu ba ba ba wani hadisi da ya ce karka addu'a liman yana hudu ba akwai hadisin da yake cewa sa'ad da ake karbar hadisa abu musa lashari sa'ad da ake karbar addu'a a cikinta shi ne daga lokacin da liman ya hau minbari har zuwa kare sallah to anan ba yana nufin ana hudu ba ba kai ka shagalta da addu'a a kai an umarce kan ana hudu ba ka saurara ta yi liman ya zauna tsakanin hudu ba da hudu ba anan kai addu'a bisa ruwayar abu musal al'ashari wadda a cikin sayan muslim amma ba wai lokacin da liman yake cikin huduba ba a lokacin da ake ba so ake kai ka saurara inda a ce mutane addu'a za a umarce su da shi da ita yayin da ake hudu ba kaga hudu ba ta zama ba ta da amfani kenan sai mutane su shagala kowa ta addu'a sa liman ce yana ce yana ta hudu ba mutane kuma na ta addu'o'i to wannan ba inda aka ce ai haka saboda haka babu ma wani karo tsakanin wancan hadisi na cewa in ana hudu ba kai saurara kai shiru ka saurara babu wani cin karo da wannan maganar da kake domin babu ita ma asali na'am na'am wannan kuma ya ce menene hukuncin sallar wanda ya manta a raka'a ta nawa yake sai ya gina in ba shi da wani yakini sai ya gina mafi a bisa mafi karancin abin da yake zato wato yana shakka ta biyu yake ko ta uku to sai bata ta biyu ko yana shakka ta hudu ce ko ta uku ce to sai bata ta uku in yaso in ya gama sai su sujada ba aji bayan ya yi sallama na'am wannan kuma ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa kullu ibn adama kataba hazzuhu min az-zina na'am hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk dan adam an rubuta masa kasansa na zina kuma zai riske shi babu makawa annabi ya ce ido idanuwa biyu suna zina zinarsu shine kallo hannuwa biyu suna zina zinarsu ita ce tabawa shafawa da hannu kafafuwa suna zina zina su ita tafiya inda ake abin sannan kuma walfarju saddiqu aw kadhibu gaban mutum farjinsa shine zai gaskatar da abin ko kuma ya kare abin saboda haka abinda hadisin yake nunawa cewa mutumin da zai kalli wasu matan da ba ko matar da ba tashi ba ajinabiyarsa kallo na sha'awa ya mata kallo na sha'awa to wannan wani yanki ne na zina ko ya taba ta da hannu wani yanki ne na zina ko ya tafi inda ake zina ko da bai yi ba ya je gurin shi ma wani yanki ne na zina sannan uwa uba a ce ya yi zina ɗin wanda shi yake gaskata abin da waɗancan abubuwa suka yi waɗannan gaɓai nashi suka yi an kirawo su an kirawo shi zina ba wai ana nufin hukuncin su ɗaya zina ba ba ana nufin wanda ya taɓa mace shi ke na za a yi masa a haddi ba na yayi zina a'a taba mace laifi ne amma bai kai laifin wanda zai yi zina ya yi lalata da macen da take ba ba ba matarsa ba biyarsa wannan babu shakka abu ne sananne ba ba daidai suke ba shi yasa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi ya yi tabka laifi na ce mai kai shi ya taɓa matar da ba tashi ba nabi ce da kai muka yi sallah ya ce eh ce to innal hasanati yuzhibun yi sayyiat wanda suka yi ayyuka na kwarai bayan da sun yi laifi to su yana tafiyar da munanan ayyukansu mutumin da ya yi wannan abu cikin nadama da da tashin hankali ya zo yana gaya wa annabi sallallahu alaihi babu shakka akwai tuba a cikin zuciyarsa nadama da na sani akan abin da ya shi ya kawo shi ga rawan har ma yana cewa in akwai wani haddi ni ayi mun nabi ya ce a tun da kayi sallah alhassanat ya zuhimna sayyi'at kyawawan ayyuka na kan kankare munana don haka ka kaga da a ce zina kamar zina da aka sani to da sai a ce to kana da aure ko baka da aure a dai masa haddi kamar yadda shari'a ta tanada to amma saboda bai kai wannan ba hadisin dai yana nuna cewa haramun ne mutum ya kalli matar da ba tashi ba kallo na sha'awa ko ya taba matar da ba tashi ba tabawa da sha'awa wannan haramun na tambayar ibrahim tukur take cewa shin malam buɗe taro da addu'a ne ya halatta ko kuma rufewa da addu'a a sunna kuma yaya sigar addu'ar take to abinda yake sunna ta maiki sallallahu alaihi wa sallam aka zo ne zo jawabi yakan karanta innal hamdalillah har zuwa ƙarshe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له zuwa ƙarshen abin da ka san kake ji ana faɗa wannan annabi yana buɗe taronsa wato jawabansa da wannan ba a sani ba a sunna cewa annabi za a yi taro ko za su yi wani abu sai ya nuna wani ya ce a buɗe mana da addu'a wannan wani abu ne da mu muke yi kawai kuma ba ba inda aka samu wannan asunanci Abin abinda aka samu shine bude jawabi da godewa Allah da yin tashahudi a bude jawabi da wa Allah da yin tashahudi a ashhadu an la ila illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in an gama akwai hadisi na Abdullah dan Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya gama majalisi da sahabbansa yakan yi wata addu'a yakan ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana azwa karshen addu'ar da ya Tirmidhi da Nasa'i da suratu hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya yayi wani majalisi ya gama bai roƙa wa sahabbansa wannan addu'ar ba saboda haka wannan zai zama asul wato wani dalili da yake nuna cewa karshen taro kafin a watse ana yana iya addu'a annabi yana yi wa sahabbai addu'a da wannan addu'a da in an yi wannan addu'ar to babu shakka ya fi zama an zo da sunna cikakkiya idan ba wannan addu'ar aka yi ba amma dai an yi addu'a wacce take ta shafi kowa da kowa da yake gurin babu laifi duba da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufewa da addu'a da ya faɗi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi za zama asali ne fi du'a ba'da al-majlis sannan kuma akwai kafara kafaratul majlis <clears throat> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan kafaratul majlis ce ko da mutum yayi wata kalmar da bata dace ba ko ya saurari abin da bai dace ba to wata iya wannan kalma ta zama masa kafara wannan ita ma ana faɗa amma fara taro a ce a buɗe da addu'a wannan ban san wani hadisi da yake goya ma wannan baya ba gaskiya na'am sai tambayar shu'aibu beli ce malam menene gaskiyar cewa idan ana bin mutum azumin ramadan zai iya haɗa niyyarsa ta ramuwar da kuma ta sitti shawwal maimakon yin kowanne daban a wannan ba maganar malamai ba ce mm. azumi yana daga cikin abin da ake cewa ibada ce mudayyaka wace wajib ne mudayyak wato wajibi ne da a lokacin bai iya baiwa kai sama da daya sai kai kwara daya din nan shi zaka yi don haka ba za ka hada niyyar niyyar azumin farilla ba kuma sannan a daidai lokaci kuma azumin nafila a sai kai farilla ko kai nafila kai farillan shi ma yafi a wannan lokacin ana bin farilla to ka zo da farilla ya fi ka zo da nafila kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin hadisul kursi hadisin Abu Huraira da Bukhari ya rawaito وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه babu abinda da bawana zai kusance ni da shi wanda na fi so sama da farilla da farilla ita ce abinda da Allah ya fi so bawa ya kusance shi da ita in akwai farilla akan ka fara yin ta sannan kai nafila haka Allah ya fi so wasu malaman sun yarda ka iya yin nafilar kafin kai farilla amma dai abin da ya fi so kamar wanda wannan nasi ya nuna shine ka fara yin farilla din amma ka ce ka ba masu wannan ba zai yi ba kamar mutumin da zai ce zai je ya hajji tashi da ta mahaifinsa lokaci guda a'a sai dai ka yi taka a shekarar ka gama wata shekarar kuma sai ka zo ka wa mahaifinka amma ba za ka haɗa hajji guda biyu ba a lokaci guda wannan ba zai yiwu ba ko dawafi ka hada da niyya ɗaya kai dawafi biyu a dawafinka da dawafin mahaifinka sai dai in wani kake yawa sai dai in ka gama kuma wani lokaci ka zo ka yi nashi shi ma wannan shi ne abin da shari'a ta zo da shi to masu sauraro alhamdulillah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau sai dai kafin mu karkare shirin za mu kara maimaito muku lambar wayar da za a iya aiko mana da sakonni kamar yadda aka saba wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya samun ma adireshin mu na gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana da tambayoyin ta dandalinmu na sada zumunta wato facebook don haka a madadin shehu malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malamin mu a tsangayar nazarin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano da kuma Bashir Idris Ngogwon da ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah ولو كتبنا عليهم أن قتلوا أَبَاءَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما